can't beat the memories you gave me. Your lips and mine, two sips of wine Memories are made of this hartelike goeiemiddag amal wat ingeskakel is Dean Martin, hy lei ons in daar en hy sê memories are made of this en is dit nie elke plaat wat ek vandag gaan speel, het vir julle een memory of twee en partij is aangename memories ek neem, meeste van hulle is aangenaam die wat nie aangenaam is nie, dit wil een mens vergeet. My program is op die, nee, is nie op die horizon nie, op die horizon is op maandag. Hierdie ene is, vrijdag, vrijdag, vrijdag, drie uur, en dit is treffers van Toeka tot nou, die een wat jou in die naweek lijm in moet doen, so dat jy lekker naweek kan heen. Ok, kom ons skop af met die eerste liekie op die draaitafel, en dit is een vrouwelike vokale groepie, wat uh, sedert 1977 is hulle gevorder, gevorm, uh, eh, Bacara is hulle naam, uh, hulle is uh, Spaanse kunstenaars, Maite is die uh, eense naam, Maite, Matthios en Maria Mon Mendiola. Uh, die duo het vannacht internationale sukses behal met die debiet enkelsnit van Yes Sir, I Can Boogie, wat nummer 1 uh, in een groot deel van Europa bereik het, maar die wat ons nou gaan luister is die een, die stoute een, The Devil Sent You to Lorada, why?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 piano, playing a different melody. You wanted cards, you wanted darts, left all the men without a dollar. And now you go to send you to Laredo en because he knew I was there. Dit is uh, uh, wat voorskou vir een lekker soute nawek of wat. The Devil sent you to Laredo. Nee, dit was in 1978 dier Bacara. Right, ons gaan aan en ons trek nou by uh, wat is haar naam? Emilia? Emilia Rydberg. En uh, sy is ook bekend as Emilia Rydberg Emilia uh, Matiku, of meer eenvoudig net Emilia. Dit is haar uh, uh, stage name. Sy is geboor op 5 januari 1978 in Stockholm, en uh, dit is in Swede, en sy is een Swedse popmusiek en seals sangeres. Nou, popmusiek en soul, sal ek sê. Haar 1998 treffer Big Big World is nummer 1 in verskye lande, en dit is ook waar na ons gaan luister klein Emilia Rydberg sing vir ons Big Big Girl. Hier kom hy. It's now raining and tears my probleem hee met die klomp van die liekies vandag, dat hulle so kort is. Ek kan nie verstaan, jy weet, dit was in die jare voor 1960, het al die plate so uitgekom, in die, uh, uh, eh, jy weet, uh, onder, onder 2,5 minuut, en dan is die plate klaar. In any case, dit was Emilia met uh, A Big Big World. Nou, nog een wat verder teruggaan as hulle, is Nina en Frederik. Uh, hulle eh, het op vierjarige ouderdom al saam beginne sing, maar sedert Frederikse pa, die Nederlandse ambassadeur in De Denemarken was, het sy gesin na Trinidad uh, verhuis en Frederik het dere jare contact gehou en in 1957 het hulle weer by, by haar ouders sy huis ontmoet, waar hy een aand toe sy kitaar uithaal en tot sy verbasing het Nina beginne sing en dit was op daar oomlik dat hulle besluit het om weer te begin uh, uh, eh, saam sing. Nou oorspronkelijk het hulle net vir hulle vriende gesing en soms by huispartijkies en so aan. Hulle is kort daarna getrouwd in September 1960 en in 1961 het hulle hulle eie reeks op British Television, Nina en Frederik at Home, gehad. Nou, ok, hulle groot groot treffer natuurlijk was uh, Listen to the Ocean, maar dis nie een wat ons nou gaan luister nie. Hulle is hier, kom uh, Little Boxes, 1961. Nou dit verwys na die mense, ne? Uh, ons allemaal word in klein boksies geplaas uh, en uh, volgens uh, ons persoonlijkheid en volgens wie ons is enzovoorts enzovoorts. Maar in elk geval, kom ons luister, Nina en Frederik, Little Boxes Without Topsies. MUZIEK the hillside. Little boxes made of ticky-tacky little boxes, little boxes, little boxes is all the same. There's a green one and a pink one, a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people the houses all go to the university and they all get put in boxes, little boxes all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all Roy, and they all have pretty children. And the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family and they all get put in boxes, little boxes all the same. There's a green one, and a pink one, a blue one, and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Nina en Frederik, way back, way back, ek dink dit was Ivers in die 50s, wat hulle met daar ene voor een dag gekom het. Um, ja, hierdie damekies, soos ek elke keer <laughs> sê, is nou nie haar maas en mooiste ou dochterkie nie, maar ach, sy sing prachtig. En ek sê, Pussycat is een Nederlandse country muziekgroep uit Nederland. Die, eh, die drie Kowalsiek sisters, Tony Willie, um, Marianne Heinsen en Betty Dragster. Die meisies was die dochters van die Poolse mijnwerker en het in Limburg groot geword. Hulle het uh, hulle muziek loopan in 1963 as The Singing Sisters begin en uh, eh, liekies in, in Duitse taal gesing. Hulle daarna uh, hulle naam in Holland by, na die Bee Gees verander. Die groep het uh, hulle naam verkeerdelik of uh, die derde keer Sweet Reaction uh, verander en onsuksesvolle single Tell a Line in uh, eh, 1973 vrygestel. Die groep wat in 1975 uiteindelik op die naam Pussycat gevestig, die volgende liekie is Pussycat en verskyn op die album uh, The First of All in 1976 en dit is uh, Pussycat wat vir ons sing And then the music stopped. As hy, Pussycat, joh, klink of hulle groot, groot orkest het, waar hy saam met hulle speel. Uh, daar is, ek hoor, trekklaviere en dromme en kitaare en klaviere en viole, als, so die mekaar, moes hy, moet een verskrikkelijke groot orkest wees, wat uh, daar hulle begeleid. Nou kom ons by nog een damesgroep en ook twee sisters, en ek praat van uh, Maywood, Maywood, Hulle was ook een Nederlandse sangdeo bestaande uit sisters Alkie, uh, eh, Ali word sy genoem verkort, en Doetje, Doetje is Edith de Vries. Hulle het elkeen ook een verhoognaam gehad eh, vir die groep nou. Ali het, eh, sy is een blonde liekieskrijver, achtergrond en harmoniekoor en ook klaverborde, het sy het Alice May geword. En die donker haar, Edith, sy doen die hoofsang, het Karen Wood geword. Die groepse klank met die twee vrouwelike sangers het dikwils in verskynheidstijle ingesluid en is baie male vergelijk aan die Ebba sangstijl. Ja, ook die een donkerkop, een lichte kop en, maar in, in elk geval die liekie wat ons van hulle gaan luister is Rio. Rio. en hulle het gesing Rio, uh, lekker op een wakker groepie, en ja, hulle het klompie, klompie treffers gehad, en ek hou van elke een van hulle, ek het nog nie een van hulle liekies gehoor, wat ek nie gelijk het nie. Uh, diezelfde met die volgende twee, is ook um, uh, uh, damesgroep, en is een Suid-Afrikaanse damesgroep, en hulle het in 1977 in Johannesburg gestig, Eh, bekend vir treffer soos Substitute, was saamgesteld dier Willie Nelson in 1978 en bereik hulle weergave van die liekie nummer 1 in 10 lande en dit het ook nummer 2 in die Britse singles charts bereik vir 15 weke dit daar geblei. As gevolg van sancties tegen Zuid-Afrika uh, eh, uh, eh, het uh, dier die Britse equity groep op daar die tijdstip, die BBC is een top op Pops TV program een videoclip van Nederland gekry van hierdie twee mense wat sing uh, en uh, om dit die trefferslied te maak op uh, die top 10 en uh, die een wat ons vandag gaan luister van Cloud, ons eie dames groepie, ons luister na Let it grow, let it grow, let it grow, weet nie hoeveel keer nie, let it grow. Nine, nine. go to find the answer and all the much for you to stop sy soms so skielik en dit was cloud gewees let it grow en as dit nie vir sancties was daai jare nie het hierdie groep uh, wereldwijd was hulle dan uh, baie baie gewilde groep sou hulle gewees het right um, William William William Howard Ashton Hy is geboor in 19 augustus 1943, professioneel bekend as Billy J. Kramer is een Engelse popsanger met uh, die Dakotas uh, en dit is uh, Kramer dier uh, 1960s dier uh, Brian Epstein bestuur en uh, het uh, treffers behal met verskye Lennon McCartney composities wat nooit dier die Beatles opgeneem is nie uh, en onder andere die Britse nummer 1 uh, Bad to Me uh, in 1963. Kramer en die Dakotas het in 64 een verdere Britse toplijs behal met Little Children, ook een baie mooie liekie wat baie gewild was en die Amerikaanse sukses behal uh, eh, as deel van die Britse inval. Nou sê het er die einde van die beatboom het die Kramer uh, voortgegaan om uh, uh, op te neem en op te tree. Nou sy autobiografie, Do You Wanna Know A Secret? is in 2016 gepubliseer en dit is die liekie wat ons nou gaan luister en ek sê baie dankie aan uh, Louisa Hensmeier daar van Kroonstad, ek sien jy is ingeskakel, jy sê jy geniet die muziek, nou ja, hierdie ene het jy ingestuur en uh, ek speel hom dan speciaal vir jou, do you wanna know a secret van Louisa Hens van uh, en die uh, ou wat dit syng is uh, die ou, uh, hy sing saam met die Dakotas hier so, en hy is Billy J. Kramer. Dankie Louisa, geniet die program. You never know how much I really You never know how much I really care Kramer, do you want to know a secret? Ek het hom baie lang klas gehoor. Hy was gereeld, hy was so baie gespeel op radio, dat die mens eindelijk moe geraak het vir hom. En uh, soos ek sê, nou was hy vir baie lang stil, tot vandag toe, en daar is hy nou weer, wat sy memories bring het by jou op. Connie Francis is op die draaitafel en sy is gebore as uh, hy vreselike name, Concetta Rosa Maria Frankenjero op 12 december 1938. Ten spuite van verskye ernstige onderbrekings in haar loopbaan, is sy steeds actief as opname en uitvoerende kunstenaar op 84-jarige ouderdom. Ek dink is nou meer, 1938, uh, eh, ja, is, is uh, 87. Um, in die liekie wat ons gaan luister van Connie Francis is Never on a Sunday. Uh, en ek, ek dink oorspronkelijk was dit dier Taurus Day, is het? Maar ja, dis maak die saak nie. Het bly mooi liekie en Connie Francis doen een goeie weergawe van hom. Hier kom hy, Never on a Sunday.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 Nou ja, ek weet nie hoeveel inspanning vat te soentjie nie, maar <laughs> sy wil nie haarself overexert op een sondag nie. Nou kom ons, ek dink is nog een, ja, hier is ook een van Louisa's uh, eh, voorstelle, en dit is Elvis Presley. Elvis Presley. Hy is op 8 januari 1935 gebore in een tweestapkamerhuis in Tupelo, Mississippi. Uh, sy tweede naam is Aaron en sy tweelingbroer Jesse Gern was doodgebore. So, hy is een alleenkind en hy het as alleenkind groot geword. Sy ouwers was Vernon en Gladys Presley en het in 1948 verhuis na Memphis. Nou, eh, die wat ons van hom gaan luister vandag, Elvis Presley gaan vir ons sing en dit is ook een wat baie op die radio gespeel was, maar uh, ek ook jare laas gehoor het en uh, dit is Louisa wat dit ook ingesteer het, Louisa Hensmeier daar van uh, eh, Kronstadt uh, dankie en dit is treat me nice, treat me good treat me like, you really should ne? MUZIEK over that door. Baby, be polite. You gonna make me so. If you don't greet me right, don't you ever kiss me once, kiss me twice. Treat me nice. I know that you've been told. It's not fair to tease. So if you come on cold, I'm really gonna freeze. If you don't want me to be cold as ice, treat me nice. Make me feel at home if you really care. Scratch my back and run your pretty fingers through my hair. But you wanna be a slave if you ask me to. But if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, then take my advice. nice make me feel at home. If you really care, scratch my back and run your pretty fingers through my hair. Oh, oh, oh, no, I'll be your slave. If you ask me to, but if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love and take my advice. dreaming I dreaming I every little of my loving to lead me now die koning van rock die koning homself en dit is Elvis Presley treat me nice sê hy en uh, ja die groep wat hierna volg is ook, hulle is ontdek dier Harvey Lisburg en is ook aangebied dier uh, uh, Louisa Heinz Meijer daarvan Kroonstad uh, uh, nou die Harvey Lisburg het aangebied om hulle bestuurder te wees en hy het geen gras onder sy voete laat groei en spoedig een kaartje vir Mickey Mouse uh, muziekuitgever van Amerika retour vlugkaartje gefinansier om die jongseens, twee van hulle skaars ouder is 15 jaar oud, uh, wat die groep Hummins Hummins vorm, uh, te kom kyk in Britannia. Mickey Moust het gehou van wat hy gesien het en het onderneem dat hy hulle sal bemark, uh, jy weet, hy het gesê, solank hulle so uh, skoon is, soos hulle op die tyd as sodra jy eh, die limelight beginne vang het, het uh, daar uh, drank en drugs en allerhande dinge ingetree, hulle was die tijd nog mooi skoon, en toe sê hy, as hulle so bly, sal hy onderneem om hulle te bemark. Um, hulle roemstrek oor byna dekade, 1963 tot 71, waar hulle somme baie treffers opgelever het. Die ene wat ons vandag gaan luister, soos ingestuur dier uh, Louisa, is, wanneer las jylle hierdie gehoor? I am Henry the Eighth, I am, I am. I'm Henry the Eighth, I am, Henry the Eighth, I am, I am. I got married to the widow a Willie or a Sam. No, Sam. I'm an eighth old man, I'm Enery. Enery the eighth I am. Second verse, same as the first. I'm Enery the eighth I am. Enery the eighth I am, I am. I got married to the widow next door. She's been married seven times before, and everyone was an Enery. She wouldn't have a Willie or a Sam. soos ek sê, hierdie ou plate, hierdie was maar 2, wat 2 minuut 13 secondes, jy weet, jy, jy is nog bezig om hier rond te kyk, eh, wat gaan jy nou volgende uh, opsit, en, so, en dan, hoops, dan is die plaat klaar, jo, uh, hulle vang jy met surprise, en die hou, kom ons gaan aan, en die een op die draaitafel, ons gaan haar luister, sy is Jenny, Jenny, sy sê, Eh, C. Riley. Sy is geboor as Jan um, ehm, Carolyn Stevenson, 19 oktober 1945. Amerikaanse country muziek en gospelsanger. Uh, sy het later een gospelsanger is geword. Sy was nie aanvankelijk hier nie. Sy is vooral bekend vir haar country en pop treffer Happy Valley PTA. Muziek van 1968, waar sy die council, oog, sy sê hulle so mooi, en <laughs> ja, uh, uh, sy het uh, een week gemis, en terselfde tyd die billboard country en uh, pop nummer 1 treffer geword. Riley het later madig muziek kaart as actie gesien, maar het nooit weer die sukses van Wapen Valley PTA. Uh, sy het daarna, het sy eindelijk die leefstijl beginne uh, hoe sê hulle in Engels, sê hulle adopt, die leefstijl van hierdie uh, ma, uh, sy het ook die kort mini-rokkies beginne dra, en uh, sy dat, uh, ja, uh, oor die algemeen, het sy die leef, uh, selfs tot sy, toe hy ou vrou was, het mense haar nou beginne sê, uh, luister, <laughs> dit pas nie meer so lekker nie, uh, kom ons maak een plan, en jy weet, kryf jy wat ander image, maar in elk geval, ons gaan luister na haar, na die uh, eh, Likie, Harper Valley PTA. Nou, wat is hier, hier so, ek sien, uh, ek weet, sy het een opvolgweergave gedoen, en ek hoop nie as hy wat ek hier het nie, Jenny Harper Valley PTA, kom ons luister, hier kom hy. Muziek at Harper Valley Junior High. Well, her daughter came home one afternoon and didn't even stop to play. And she said, Mama got a note here from the Harper Valley PTA. Well, the note said, Mrs. Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running round with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary, Harper Valley PTA. surprised when Mrs. Johnson wore her miniskirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall the words she had sure seems to use a lot of ice whenever he's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Gwyneth Jones be told to keep her window shades off completely? place Ginny Jenny, wat eh, sê Riley, Happy Valley PTA. Nou ja, ek weet, die opvolg ene is nou weer ene waar sy nice is, jy weet. Uh, in hierdie ene het sy die mense uh, so uh, wat beledig, die sê sal hulle nie weer skoon kry nie. En die volgende ene uh, sê sy, wat het eventually met elk ene gebeur? Die een over die gewoonte gehad het, het nou so verander, en die een, en self die, sy as die maa, uh, wat ook gekritiseer was in die opzet, het ook nou so verander, dat sy dra haar uh, rokkies nou tot op die enkels, enzovoorts, enzovoorts. Nou, dit <laughs> was, uh, ek wens net ek er die guts gehad, wat, uh, jy weet, sy het precies die rechte ding gedoen, om die komitee uh, so aan te vat. Jep, hoed af vir jou, Jannie. Uh, C. Riley van Harper Valley PTA. Nou kom ons by een ander een wat ook van hy self die era is. Dit is lang, lang voordat ek een muziek beginne belang gestel het, wat uh, ons nou gaan luister en ek praat van uh, sy was baie populair in haar tyd en uh, ja, sy is uh, Theresa Broer sy het in 1936 al reeds voor die Tweede Wereldoorlog eh, bedrijwig, was sy bedrijwig in radiowese, maar eerst in 1949 een deurbraak gemaakt met haar sangloobaan en wel met die liekie wat sy self geskryf het en ek dink dit is die een wat sy vandag hier vir ons gaan doen. Haar stijl was honky tonk, jylle eh, luister net na hierdie liekie vandag, dan sê jylle weet waar, wat is honky tonk? En dit is wat sy uh, uh, in gespecialiseer het. Sy uh, sing vir ons die liekie She'll never, never, never love you like I do.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 En dit was in 1963 wat hy opgeneem is. En uh, ja, soos ek gesê het, van die lengte van die uh, songs van daar die jare. Hierdie ene was maar slechts twee, net net oor die twee minuute. Twee minuute en drie secondes was hy lang gekies. Hier kom nog ene wat julle allemaal ken en langklaas gehoor het. En dit is die ene wat gesing word dier Michael Emile Telford. Miller. Hy is gebore 16 oktober 1937, oorlede 11 april 2016, professioneel bekend as Emile Ford, een Britse muzikant en sanger, en gebore in St. Lucia, een Britse Windward eilande. Hy was in die laat 1950s en vroeg 1960s gewild in die Verenigde Koninkryk as die leier van die Emile Ford and the Checkmates, wat in 59 nummer 1 treffer gehad het met What do you want to make those eyes at me for? En dit is die een wat hy vir ons gaan sing. En kom ons luister daarna. What do you why do you want to make those eyes at me for, if they don't mean what they say? Nou ja, die oor is die spiel van die uh, uh, siel, sê hulle. Jy kan alles in die oor lees, dit is daar. Ek dink, kom ons doen vandag sy funny spot, want na die funny spot, nou, jylle moet energie opbouw, want na die funny spot kom daar uh, eh, tenminste half uur van liekies wat, uh, wat jy, uh, hulle het uitgewerkte choreografie, om het so te stel. Jy weet, soos jylle ken allemaal uh, die um, Macarena bijvoorbeeld. Hy het een uh, uh, dans wat met hom gepaard gaan. Nou, ja, daar uh, na Wackhead sy prank wat hy The Worst Dead Counselor uh, ever is, uh, gaan ons so paar van die liekies wat jy, wat die uitgewerkte dansie saam met hom het, uh, gaan ons van hulle speel. So maak gereed om die dansies te doen, ek seker jy moet hulle amal, ek ken hulle amal, ek weet hoe om hulle te dans, uh, ons kyk of jy kan saam dans. Nou, ons luister na Wackett Simpson nou, met die funny spot, en hy is the worst dead counselor ever ever. <laughs> Nou, julle sal hoor waar oor dit gaan. Hy, hy moet raad gee, hy moet advies gee oor die mense wat so diep in die skuld is. En uh, ja, wacht, kom ons los het vir hom. Alright, so, right, so let's back. Um, I'm playing the part today, Johan, uh, the husband, says, uh, listen, my wife, just gone into debt review. Mm -hmm. It's quite a scary thing, I'd imagine, right? And uh, this is a common thing nowadays, mm. you know, after what we've been through. We know this. All right, so my wife's just gone into debt review and she doesn't know how this is all going to play out. Mm. But I go in this with no knowledge, mm. imagining what it must be like. Now, I'm, I'm, I'm you know what? I'd imagine in a situation like this, you got to go in with with with no emotion. You've got to keep the emotion out of it. Mm. And no judgment, you know? Can be a highly charged situation. For sure. So judgment free mm. and emotionless. Mm. I do my best, yeah. You. My absolute level best to sort the situation out. Because she's waiting for the call Yeah. from the debt review people for it to start. Probably so anxious. Yeah, Oh, she doesn't know. Like, well, well, what do you do? Well, well, well, what what's going to happen? Well, I'm going to explain it all. Mm. Here we go. Hello. Hi, Alta. I'm calling you from Bank Debt Counselling Services. How are you? Oh. Gosh, um, if you guys can help me to sort out my <laughs> problem, much better. Thank you. <laughs> that's fine, ma'am. Debt counselling is is what you really need here, and that's what I'm trained to do, ma'am. Okay. Sorry, your name again? It's Philip. Yes, Philip. Basically, we need to just firstly find out your state of mind when it comes to spending. You understand? Okay. What What do you mean? For instance, if you walk into a shop and you see a can of peaches for ten rand and one for nine rand, which one do you buy? Definitely the cheaper one, the nine rand one. The question you need to ask yourself: Do you really need the peaches? It's a luxury item. <laughs> the question you need to ask yourself what are you doing in the store in the first place? no. Well, I suppose if you have to buy food, you need to be in the store. Mm. If you saw a loaf of bread on the shelf for 30 Rand mm. and another loaf of bread for 29 Rand, which one would you buy? The 29 Rand one. Now, ma'am, you need to ask yourself a question why would you pay 29 Rand for a loaf of bread? <laughs> Well, if that's the only ones that's there, I mean, you didn't say there's anything cheaper, then I definitely go for the cheaper bread. Ma'am, you, you clearly can't help yourself, can you? Who am I speaking to? If you were b- buying an air ticket to Durban, yeah. who would you choose to fly, Mango or SAA? Uh, mango, I suppose. Yeah, well, ma'am, you know what? You shouldn't be flying when you are in debt. Because, <laughs> ma'am, think about this. You should rather be walking. this has got nothing to do with my problem that I've got at this stage. Ma'am, that no, also no, no, no, no, don't just thought with me. You see, we normally have this problem with women in general. Excuse you, me? Excuse me or excuse you? How the hell can you say you've got problems with women? Because they spend, ma'am. No, it's not to say that if we're women we spend. Yeah, you spend a lot, ma'am. no, crap. That's not true. And you know it's not true. And you're really starting to get me irritated now. Please don't do that. You know, really, this is ridiculous. Ma'am. Now, now, you listen to me. Give me your email address and I'll send you through proof that I've paid. This is uh, what people always say is that when they are in Dead counselling, they tend to um, skew the truth a little bit as well. So you're actually trying to tell me I'm, I'm lying to you. No, I'm a liar as well. A lying woman, in other words. Ma'am, I didn't call you a liar. You called yourself a liar. That <laughs> oh, no, don't you put words in my mouth, That please. was an admission of guilt. What do you want to ask? Just, what do you want to ask me so we can keep this over and done with, please, Flip? Ma'am, as the saying goes, you can uh, teach a man um, no, wait, how does it go? You no, can, you don't even know, so just can, leave it. You can teach a man to fish, um, but he can't go to how to be a sport. Damn. Uh, um, you can teach a man to. you struggle. Shame. Um, you can teach a man to. <laughs> if you uh, fish with a man. I'm trying to finish this. No, you don't need to give me all that crap. It's fine. If Just you, go on. What's the next question about the bread? Ask if, me. If you fish with a man, <laughs> then I don't know. If you catch. No, not you, that. If you teach a man. Oh, gosh. No, please just stop if, it. If you fish with God, a, I, you know, if you <laughs> work. where the hell did they get you? Mm. Ma'am, if you eat fish with a man, if you, if you, if, if one fish. You know, you're really irritating me now. You're many, oh wait, I've got, it, I've got it. I've got work ma'am, to do. Ma'am, I've got yes. it. There's there's there's many fish in the sea. I think that's. No, thank goodness, and I don't have to sit with you gosh, you stupid. Ma'am? What's your email address? Ma'am, you've got problems. Yeah. You've got problems. No, you've got bigger problems than I do. I promise you. I don't think you've got, you, you need a psychiatrist. You can't cancel a bloody cube of ice if you ask me. No. Um, why I've never you? heard ridiculous things like this in my whole life you. Thank goodness I'm not engaged to a guy like you because I think I would have murdered him a long time ago this is how it starts, ma'am, and this is why this counselling is imperative because I need to stop you before you get to that murder stage. Get it over and done with. I want to go home now. <laughs> ma'am, you need anger management on top of debt counselling. Yes, no, definitely I do. After I've spoken to you, I think everybody will need anger management after speaking to you for more than five minutes. Ma'am, just. I think I want to bloody cut off my wrists at this stage. Oh, so you're on suicide watch too? <laughs> Ma'am, you are a mountain of problems. Ma'am, how have you received this counseling session? Be, can I be very honest? Yes. Like You feel like. No, I don't feel like. The counseling session was like. Hello. Hello, Alta. How are you? Sorry. It's not now. It's Peter here. Philip? Oh. Please <laughs> not. Sorry. Sorry. Please, it's not. Peter. It's, it's Peter Philip. Peter. Peter Phillips. Philip Peters. It's that's right. Oh. it's Philip Peters. It's Philip Peters. Oh crap! Good. Did you not my bell? Werk het. Nee, jy jok. Clarensdag. yeah. It's it's it's really me, Alter. No. No. No. I've... Oh no, are you being serious now? Whack it I'm going to kick your ass. I promise you that. <laughs> she is so sweet. In all that she's going through, she is so incredibly sweet. So, can anybody <laughs> work out is it if there are twelve men with fish? Do you, is it fish? Forget about it. KFM mornings with Darren, Yeah, if you give a man a fish, he has one meal. If you teach him to fish, he'll have food for a lifetime. Okay. <laughs> <laughs> ja, ek het, hy kan een ding so, so verdraai. Um, maar ja, as my sikke uh, counseling uh, kry, of uh, advies kry, dan uh, kan jy maar net dieper in skuld ingaan, uh, sonder om om te gee. Ok, ek het nou gesê, jylle gaan die volgende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plate, die volgende 7 plate, gaan allemaal lekker, lekker saamdans plate wees, wat mens op parties doen, om uh, saam mee te dans, en ons skop sommer dadelijk af met 1910 Fruit Gum Company, en die liekie is, kan jylle hierdie dans doen, doen om dan. Simple Simon 6 Thank you. make them Simple Simon sê is, eh, het julle om onthou, het julle dit recht gedoen, en as julle nie het nie, draai dan vir Black Lace met die Birdie Song. Onthou julle om, die sterkie so wikkel wanneer die eierkie le, en die flerkie so klap, en uh, ja, kom ons door. Dan som, hier kom hy. Birdie Song. Birdie Song. liedjies wat een partijtje so kan opwakker, as jy sien, dinge beginne bykie vervelig raak, die mense sit meer as wat hulle dans, en hulle sit daar op een hoopie, en dan wil jy weer bykie lewe in jou party insit, dan speel jy een van hierdie, en hulle amal werk, ek, ek glo my, uh, ek het een restaurant gehad, een restaurant, uh, kroegrestaurant, uh, mense het daar gedans gereeld, en sovoorts, en uh, dit is my triek wat ek toegepas het, as jy hierdie goeders opzit, dat is nie een mens wat aan sit nie. Die volgende ene is die Hokie Paukie, en die persoon wat het syng is Joanne Greer. Doen hierdie dans. MUZIEK you turn yourself around. That's what it's all about. Left foot. You put your left foot in, you put your left foot out, you put your left foot in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Right arm. You put your right arm in, you put your right arm out, you put your right arm in, and then you shake it all You put your left arm in, you put your left arm out, you put your left arm in, and then you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Right elbow. You put your right elbow in, you put your right elbow out, you put your right elbow in, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about left elbow. You put your left elbow in, you put your left elbow out, you put your left elbow in, and then you shake it all about. Head. You put your head in, you put your head out, you put your head in, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around what it's all about. Right hip. You put your right hip in, you put your right hip out, you put your right hip in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Left hip. You put your left hip in, you put your left hip out, you put your left hip in and you shake it. You put your whole self in, you put your whole self out, you put your whole self in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Backside. You put your backside in, you put your backside out, you put your backside in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. that's what it's all about. Hokey pokey. You do the hokey pokey. The hokey pokey. You do the hokey pokey. That's what it's all about. Jokie pokie, en dit is hoe jy dit doen. Dankie toch ook dat een mens net soveel body parts het, wie kan uitsit en insit en syker de belt, enzovoort. Die volgende ene het Suid-Afrika'se skole by storm gevat. Al die skole het die kinders hierheen geleer en hulle allemaal het om gedoen. Ek het nog nooit een liedje gesien wat soveel keer uh, op uh, Facebook verskyn met een uh, nog een school, nog een school, nog een school, al die skole het het gedoen in die saal met al die kinders in die saal. Kom ons luister na Bernice, Bernice West en uh, natuurlijk uh, Klein Quagga, hy het vir hom naam gemaakt met hierdie liekie en ek praat van Leifie, Bernice West in die, uh, met, uh, met die lirike en sovoorts, hier kom sy. MUZIEK Bernice West wat daar Leifie gesing het en soos ek sê, die Leifie het die Suid-Afrika by storm gevat en ek weet nie of julle allemaal weet waar Bernice oorsprong eindelijk is nie, het julle onthou julle so rikkie terug het uh, uh, Rustenburg, een school daar so, het uh, groot, groot uh, opvoering gehad van die uh, een queen se liekie, uh, wat is hy, Bohemian Rhapsody, en sy het die hoofrol daarin, op school alreeds, gehad. Ek het nou die dag gees, jy weet ek ken, ek meen ek het gesien, Bernice West tree op, en ek gesien, en toe sit ek die twee by mekaar, en ek vragies, dit is sy, wat daar in die school alreeds, begin een naam maak het, en ek glo, dit het daar, uh, die uh, stage gegeen, en sy het hom vastgehou en sy is nog steeds daar. Die volgende ene wat ons gaan doen, eh, die party uh, dans wat allemaal in deel kan neem wanneer die plaat beginne speel en dit is Little Eva sing om hier so, is eindelijk oorspronkelijk is dit Kylie Minogue's liekie, maar nee, The Locomotion, het jylle hom al op een party gedoen, daar waar jy so aan die skouwer gedoen, vasthou van die ou voor jou en dan rui die treintje daar so om en om die vloer en uh, The Locomotion Little Eva hier kom hy Everybody Locomotion, lekker lekker party song, wat uh, die jylig, die amal op die vloer neel, neem deel aan daar die dans. Chubby Checker, hy sê, let's twist again. Kom ons kyk of jylle nog kan twist. Nee. again, sê Chubby Checker, en uh, ja, dit was ook voor 1960 wat daar ene is, en uh, ja, hy was daarom 2 minute 20 secondes lang. Uh, nou kom ons by die ultimate uh, saamdaans liekie, en hierdie is die een wat die mees onlangs die ene, en uh, nee, wel, nou nie, uh, lyfie ingesluid nie, maar uh, wat die hele wereld ken om en allemaal doen om saam en dit is natuurlijk die Macarena en eh, dit word gedoen dier Los Del Rio. Lekker dans, doen die ene. buena. a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. As hy, daar het julle dit, dit was 7 saamdans liekies wat elke party uh, eh, heat sal maak. En uh, as jylle van nog weet, laat my weet, ek, uh, jy weet, dis, ek het probeer dink aan nog in uh, buiten vir uh, volkspele, waar Afrikaners is plezierig, waar jy so inswaai en uh, die niggies kyk na die neefies en die neefies kyk na die niggies, enzovoorts, uh, is daar nie veel ander wat ek aan kan dink wat een specifieke uitgewerkte uh, stappies het om die uh, eh, liekie uh, eh, te choreografeer en uh, saam te dans nie. Ok, ons beweeg nou oor, ons het net nou die groot, groot Suid-Afrikaanse damesgroep gehad, Cloud, en Rabbit, hulle was die Suid-Afrikaanse rockgroep, wat in 1972 gestig is, hulle het ontwikkeld dier, uh, wel hulle word ontwikkeld dier groep The Conglomeration, bestaande uit lede soos uh, Trevor uh, Rabin, Duncan Foree, uh, eh, Ronnie Robert en Neil Cloud. Ek weet, uh, toe hulle uit mekaar uitgaan, Trevor het jy nog baie van gehoor, Duncan Foree, van naam hy, het jy nog baie van hom gehoor, maar Neil Cloud en Ronnie Robert, ek is nie so seker, uh, Eh, wat het van hulle geword nie. Hulle sukses het ingesluid die top van die Suid-Afrikaanse treffersluiste en met, eh, wel ek speel twee van hulle liedjie sommer dadelijk in een rij en dit is hulle twee grootes. Die een is Charlie en Hold On To Love en al twee van hierdie sal groot, groot internationale treffers gewees het as het nie vir die sancties was nie. Rabbit, sing vir ons die twee. Hier kom hulle. Thank you. together Suid-Afrikaanse groep wat een wereldgehalte liekies daar vir ons voor en dag gebring het. En hulle is ook uit mekaar uit oog vir onder ons is en so onnodig. Hulle sou redelik, of ek meen, hulle sou rarig ver gekom het as hulle Uh, as het nie daarvoor was nie. Maar die volgende op die draaitafel, ons gaan nou vannacht deur en ons kom nou by uh, Eugene, Eugene, uh, eh, is Pat Boone, hy was geboren 1 juni 1934, Charles Eugene Patrick Boone in Jacksonville, Florida. Hy gaan vir ons twee van sy liekies bring en al twee baie groot treffers gewees in die dag en uh, hier kom hulle, Burley Shells, Speedy Gonzales. Speedy Gonzales seashells from the ocean shining in the sun, covering the shore.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 En, uh, oké, okay, ons gaan nou en ons gaan speel Mungo Jerry. Hy was voorheen bekend as Mungo Jerry and the Blues Band, ne? Een Britse rockgroep gestig dier Ray Dorset, as, uh, dit was in uh, Ashford gewees, Middlesex, 1970. Ons gaan na hulle luister en hulle grootste treffer was die een in the summertime. Thank you. what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. philosophy. sideys, ne? Hy het verskrikkelike sideys aan hom, en uh, dis eindelijk skrikwekkend, <laughs> die sideys, wat hy, uh, ek het altyd gedoog, hy sing ook hierdie uh, Hitch and a Ride, maar uh, ek dink dit is meer Vanity Fair, is het nie? Maar in elk geval, ek het gedink, dit is een van sy liekies. Ok, uh, ons eie, ja, kom ons gaan, en ons gaan luister na ons eie, Virginia Lee, ons eie vrouwelike Jim Reeves, die dame met die gouwe stem, en die een wat uh, weer, hierdie een is ook dier Louisa voorgestel, en is ook een wat ek jere laas gehoor het, en dit is My Last Date With You. Ek eh, onthou baie van haar plate, maar hierdie een het ek al ampers vergeet, en toe ek kom speel toe, ah ja, dit is daar ene, nou hoor jylle ook en sê, ah ja, dis daar een, my last date, Virginia Lee. Virginia Lee, uh, stem jylle nou met my saam, jylle hoor om en toe onthou jylle om. Jylle het nie vooraf kon jylle om nie onthou nie, maar hy was baie, baie gewild in die dag gewees. Die volgende dame op die speellys, ooh, die tyd gaan vanaf voorbij. Uh, eh, die liekie is Rose Garden, uh, ja, uh, soms uh, is die hele titel, I Never Promised You Rose Garden, liekie wat in 1967 dier die Amerikaanse sanger liekie skryver Joe South geskryf is. Dit is die eerste keer opgeneem dier Billy Joe Royal op uh, uh, sy 1967 atelier album Billy Joe Royal met Hush. Uh, maar die een wat het nou vir ons gaan sing, die eindste I Never Promised You a Rose Garden, is die een wat het eindelijk bekend gemaakt het. Ek, het, uh, ek onthou haar weergawe. En dit is Lynn Anderson, hier kom hy. beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, oh, oh, oh I beg your could promise you things like beg your pardon, sê Lynn Anderson, I nou never promised you Rose Garden, net hierna, ne, jylle moet uh, uh, paraat wees, jylle moet recht sit, jylle moet ingeskakel bly, want hierna is dit uh, so uh, rikkie van stilte, of nee, nie stilte nie, daar is altyd iets aan die gang, hier op die radiostasie, dit is uh, die uh, uh, Otto, Otto DJ, Otto DJ, wat vir ons muziek sal speel tot 6 uur, dan kom Rudolf, die stasie meester, <laughs> kom hy op die licht met sy program Opspoed. Nou, eh, bly ingeskakel om te luister daar en stuur solang jylle versoeke direct na hom. Uh, sy details is daar op die uh, blog. Stuur vir hom uh, uh, jou requests en stuur sommer een voice mail en gesels met die mense, eh, sy program is vol lekker gesels, vol eh, deelnames, daar is baie mense wat deelneem aan sy program en hy gee gehoor aan elke een, al moet hy sy program dan langer maak, sy program gaan ek dink tot half nege, as ek reg onthou, uh, maar hy sal hom sommer hier na 10 uur toevat as daar genoeg requests is en as daar genoeg mense is en dan sal hy uh, aanhou gesels met julle. So wees seker om ingeskakeld te bly vir 6 uur wanneer Rudolf aan die beurt kom. Uh, ons gaan vinnig nou dier die volgende paar kies dat ek nog so 2 of 3 kan inkry. Die eerste ene is uh, Marie Osmond en die liekie is Piper Roses 1973. MUZIEK Paper Roses van Marie Osmond en uh, dit was in 1973. Ek speel gauw vir julle uh, Petula Clark van 1961 en ek hoop, uh, wat is haar naam, van Springs. Um, my wereld, uh, ons country sangeres van Springs. Ek hoop jy is ingeskakeld en uh, want dit is jou ginstelling liekie van Petula Clark 1961 en sy sing vir ons Seile. Uh, Francis, Francis is die, die jager. Right, ek het jou. 1961, Petula Klok. Seile, stop your roaming.